samla oss eh, i Skien. Eh, vi er med Torn Hotels. Og vi har fått med oss eh, Jørn Andersen, også kjent som Jarund. Hei. Hei sann. Kan du fortelle litt om deg sjøl? Ja, jeg har drevet med geocaching siden 2009, tror jeg. Ehm, er godt voksen og syns det er veldig spennende. Er en, en av de såkalte statistikkjegerne og sånn type caching. Og ja. Vi kommer vel fram til litt etter hvert, kanskje. Hvordan eh, begynte du med geocaching? Nei, jeg begynte vel som et eh, For å ha et påskudd for å ikke sitte stille og bli lat og feit. Så komme meg ut, rett og slett. Det var det det starta med. Og du har jo prøvd deg på, på det meste, har du ikke det? Av geocaching? Eh, jo, jeg er vel en eh, forholdsvis allsidig geocacher, ja. Både når det gjelder cachetyper og vanskelighetsgrad. Og veldig, også veldig glad i ekstremcaching, da. Så, mm. Så eh, det er det du trives best med? Ekstremcaching? Jeg er ikke best med, men jeg syns jo det er veldig gøy og spennende. Eh, men eh, alt mulig. Jeg flyr og tar vanlig pettrør i grantrær òg, jeg. Ja. Så for all del. Det er eh, alt til sin tid. Er du også flink til å legge ut cashier? Jeg har i hvert fall <laughs> lagt ut mye, da, for å si det sånn. Jeg har vel 501 eller annet i, per i dag, jeg husker ikke riktig. Så ja. Jeg har ja, mye. Ja, det var jo en del over det gjennomsnittlige. ja da, det er nok det. Så har vært litt mindre i det siste, men jeg har lagt ut både lange ruter og spesielle enkeltkasjer. Veldig koselig at du ville stille til intervju. Bare hyggelig, det. Eh, du er også medlem av Grenlandsmafiaen. Ja, det stemmer, det. Ja, Grenlandsmafiaen. Eh, hvor eh, geografisk område ligger det i? Ja, Det begynte den foreningen som en hvor man måtte bo i gamle Grenland, eh, som da består av kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø sånn cirka. Og så har det blitt utvida litt. Det har ikke blitt fullt så sært eh, etter hvert, sånn at vi slipper til noen medlemmer fra Telemark, da. Men vi har valgt å beholde navnet Grenlandsmafiaen. Eller formelt så heter vi Geocaching i Grenland. Mm. Eh, eh når starta eh, Grenlandsmafiaen? Altså, det starta med en uformell samling av åtte geocacher. Jeg var ikke en av de, men de starta i 2007. Kom sammen, og så fikk de um, eh, stifta dette her formelt da i 2009. Så det er tiårsjubileum til neste år, da. Ja, ja. Er det mange medlemmer nå? Ja, nå har vel medlemsstokken holdt seg sånn cirka stabil de siste åra. Dvs. Si at den varierer litt fra 150 til 200 aktive medlemmer. Og når jeg sier aktiv, så er det en av kravene våre. Vi har ennå et par sære krav, og en er at du skal ta minst 20 casher per år, da. Som burde være enkelt hvis du først er interessert. Men på den måten så har vi da eh, Vi kunne hatt mange flere medlemmer, men bare på en måte latt alle bli medlem. Så, mm. eh, så det vil da si at aktivitetsnivået i klubben er ganske bra, da? Ja, det må jeg jo si. Og så er det jo sånn som hos oss som i alle andre klubber, at det er vel en hard kjerne som er eh, litt over gjennomsnitt interessert hvis jeg sier en sånn 30-50 eh, stykker som er svært eh, aktive og interesserte, og så, og så resten som er litt nå og da. Mm. Går i dvale om vinteren og sånne ting. Ja. ja. Eh, den, jeg har jo sett litt på nettsida, både på Facebook og andre ting. De kan ha en ganske spesiell logo. Vil du <laughs> si noe om den? Ja, jeg kan si litt om sånn som jeg har fått fortalt forhistorien da jeg kom inn her i 2009. Eh, men eh, sånn som det begynte, så fikk de fort eh, kallenavnet, da. Grenlandsmafiaen, bl.a. fra Oslo-miljøet og sånn, så var det liksom de gutta her nede, det var Grenlandsmafiaen. så blei det hengende ved oss, og syntes de det var litt kult. Og så bare Dermed så blei den logofiguren og den litt sånn mafialignende typa med et eller annet i handa, som selvfølgelig mm. da er en GPS, da. Mm. Det som òg eh, er litt eh, artig, er jo hvis en ser på cashekartet over området her, så finner en jo igjen logoen eh, litt grann vest for Skien-området. Det er riktig. Det er en av flere geoarter som er i Telemark. Og det er en av et par som er medlemmer hos oss, som har lagt ut. Og der er eh, hele, hele logoen i, i sånn ja. Og det er en rimelig tøff løype, da, så det er vel per nå er det fem eller seks nikk som har tatt hele. Den er eh, bushing de luxe. Mm, mm. Ja, det var vel egentlig det vi hadde om eh, deg først, og så Grenlandsmafiaen. Men jeg bare tenkte eh, det her kommer jeg til å klippe bort mm, akkurat det senere. Men uh, du er jo laga av de her Falkumelva mm. og Juvekongen. Mm. Er det noe Skal vi ta litt grann det? Jeg syns bare det er veldig ja, interessante ja. Eh, trailer, da. Mm. Uh, ja, for jeg kunne også tenke meg etterpå å stille et spørsmål om uh, eh, gode casher for de som ønsker å komme til, til Grenland-mafiaen sitt område. Uh, så, <laughs> så du trenger ikke å gi det GC-koden, men hvis du vet om noen gode casher, så er det jo veldig greit. Ja. Ja, så, ja, du får bare ta litt tid hvis du ønsker det. Det er ikke noe farlig. Det, det klippes, dette her. Så. Mm. Hvis du trenger noen skriper, så kan du få det òg. Ja, det går mm. Mm. Men eh, jo, eh, du Jarun har jo lagt ut en del lengre trailer. Og jeg har både sett på kartet og sett på andre media den Juvekongen. Mm. Det er òg en ganske heftig løype. Det er en eh, bra løype, ja, som eh, ennå ikke er gått på ett døgn. Og den lar seg vel ikke gå på et døgn heller. Det er en, eh, en topptur som tar deg fra Øyfjell og helt opp til, til, til Veusgjerringa. Eh, altså Juve Vent litt, vi må ta et ja, nytt jeg, ja. jeg hørte hva du mm, tenkte på. Jeg kom på det når jeg snakka, for det er Vehuskjerringa. Vehuskjerringa, mm. juvekongen måtte jeg dessverre måtte legge du, ja. Selvfølgelig. Det var min eh, feil. Men det starter med bare igjen. Ja. Eh, men jo, en annen ting òg. Foretrekker du å bruke navnet ditt eller nikket ditt, forresten? da nikker du, så, ja. sånn. Eh. Mm. Ja, Jarun, eh, jeg har jo sett du har lagt ut en del fine trailer. Blant annet Falkumelva her i området. Også Vedhuskjerringet litt lenger oppe i Telemark. Har du <laughs> Nå må jeg bare tenke. Ehm. <clears throat> jo, åssen eh, kom du på å legge ut eh, vedhuskjerringa? Eh, det begynte vel egentlig som noen enkeltcasher, bl.a. opp til en av toppene der. Eh, og så var det sånn at jeg så på kartet en dag, og så så jeg det at dette her eh, kunne bli et Eh, en geoart. da. En, eh, den ga nesten seg sjøl. Det var det morsomme. Når jeg begynte å legge ut der på kartet på den, så blei det plutselig konturene av den ene sida i dame da, med stort skjørt og greier. Og, og den fjelltoppen heter jo Veåkjerringa, så etter hvert så ga den helt seg sjøl. Den ene sida er langs Blåmarka sti, og jeg måtte nesten ikke endre på den. Og så er det bursing ned på den andre siden. Så det var litt gøy at det ble det symbolet som det ble da. Mm, hvor eh, lang tid bruker den på hele vedskjæringa? Jeg anbefaler folk å bruke to til tre døgn. De som er godt trena og planlegger godt, kan klare det på to døgn. Men ellers er det en tredøgns eller tredagers tur, da. Eh, det er ganske langt alt i alt, og ikke minst det er eh, veldig mange høydemeter. Da. Det er vel mm. omtrent 1500 høydemeter, for du må en del opp og ned og sånn. Så Mm. Og um, så den andre som jeg så her, da, Falkumelva. Mm. Eh, er, det, er, den godt besøkt? Den er egentlig veldig godt besøkt, og den er veldig godt likt. Det er en av de få kanoturene som er i Norge. Det er vel en, kanskje en titalls kano-geocacheturer. Og den er passe lang. Du kan klare det på en dag. Eh, både den og vedhuskjerringa og de andre turene begynte jeg med som en, på en måte en reaksjon til den gangen det var så mye powertrailer. da, mm. PTR. Og så tenkte jeg at det er ikke, du blir ikke sprek av det. Du må ut og gå, eller ut og gjøre et eller annet i naturen. Så fant jeg liksom på VT, da, som da enten er wood trail eller water trail. Og da ble den, eh, den folkemelva den første kanopadleturen jeg la ut. da. Jeg har siden lagt ut en til her. og det der kommer folk fra langt ifra egentlig for å få ta den turen. Det er eh, veldig gøy. Den krever jo litt vedlikehold, da. Men eh, det er eh, verdt hvert, foreløpig, i hvert fall. da. Utfordringen min er at det er en flomelv, så hver vår så stiger vannstanden opp til en meter. da, så kan dere tenke dere åssen det går med mm. Petterøra nedover? Ja, jeg tenkte på det både også i haust òg. Eh, var det kanskje litt vått? Det er litt vått, og det tar røska med seg. De er jo bindt opp i trær stort sett, der, da, og de forsvinner jo ut i elva. Det er en utfordrende elv å padle tidvis òg, den øverste delen. Mm. Så det er sånn Ja, den henger i hvert fall høyt i, eh, på min eh, ønskeliste. Det er Folkumelva. Den eh, ser bra ut. Da er det velkommen. Og første del av sommer, vår første del av sommer er det stort sett veldig bra vannføring og veldig hyggelig og fint jul der. Så mm. velkommen mm. til det. Ja. Eh, Jaren, har du noen eh, gode casher du kunne anbefalt for de som ønsker å komme til ja, rundt Skien og Porsgrunn for å cashe? Oi um, <laughs> Ja. Det, kom, det, er så smak og behag. Og det er jo å kikke litt på favorittkartet, da. Vi har jo ganske mange casher nå som er, eh, har fem, flere enn 50 favorittpoeng, og en del som har flere enn 100. Uh, eh, jeg kan jo si hvis du har lyst på en ekstrem topptur, så kan jeg anbefale en Verego som eh, du må gå på alle ti topper her i distriktet for å få. da. Men kanskje ikke den du tar når du er på gjennomreise. <laughs> da tar du vel heller den som kanskje dere har vært på i dag, som eh, er en sånn eh, Nano Frustration. Den er veldig populær. Den var jo rågøy, rett og slett. Ja. Eh, det er, det er to sider der. Enten så syns du det er rågøyt, eller så blir du råfrustrert. Ja, vi, vi fant den, og det, det, var jo fantastisk gøy. <laughs> Det er bra. Det er bestandig moro på sånne. Mm, helt enig. Ja. Nei, det er en stor eh, variasjon i både cashetyper og casher her. Og så er det jo dessverre sånn som her som mange andre steder, at eh, de helt spesielle installasjonene de får ikke stå i fred veldig lenge, da. Men det burde være noe for enhver smak. Så eh, da kan vi bare anbefale alle å ta turen til Grenlandsmafiaen for å cashe. Det er et veldig fint område å cashe i. Vi Mer rene. Vi skal ta runder videre i dag og i morgen og få sett litt flere av cashene som ligger rundt her. Men det vi har sett til nå, det er jo bare helt fantastisk. Så eh, bare følg med. Vi skal ta og eh, cashe litt videre og fortelle litt fra turen. Så må du ha hjertelig takk for eh, intervjuet, Jaren. Jo, bare hyggelig, og lykke til med funna deres. Takk for det, og vi hører høyst sannsynlig mer fra deg videre i våre Geopod Norge. Takk. Kjempegreit. Tusen ja. takk. Det var jo veldig, veldig greit.